y ponte la tuya. Tengo pa' matarlo como bulla de misión, como perros en patrulla. Hoy salgo a buscar a tu casa, no me huyas que te quiero dar hasta que la noche concluya. Huya, concluya Tengo pa' matarlo como bulla de misión, como perros en patrulla. Hoy salgo a buscar a tu casa, no me huyas que te quiero dar hasta que la noche hasta que la noche nos arrope que yo soy el que los mata de pronto. El, en acción, así que tripulaciones en posición para hacer suerte el caballote de invasión. Tú sabes que yo reparto condena, remedio y te doy sin pena. Después del crimen yo no lo pienso, me pierdo de la escena. Mami, yo tengo un sistema, contigo rompo el esquema. Dicen que parte la virtud me roca, dice que está buena, así que más huye, me gasta. Tengo un mini en la butaca, de su coja tu gato te lo embarata. Dicen que yo soy el que por la noche que son saca la tuya. Tengo pa' matarnos como bulla de misión, como perros en patrulla. Hoy salgo a buscarte a tu casa, no me huya que te quiero dar hasta que la noche concluya. Fluya, esto pa' matarnos como bulla de misión, como perros en patrulla. Hoy salgo a buscarte a tu casa, no me huya que te quiero dar hasta que la noche largo y buches largos de cada suelta y hasta sin embargo me miran como si meten miedo si me hicieran algo. Este es el príncipe, el de la gorra el porque se fuga contigo, te vez te deja bailar. Rompa ese booty, yo sé que te pasa en el booty, Me factura los faciales para el puti, esa ropa bien puti, me canta sacar la mala booty, sosa sigue los matando del puti, se mueran los que quieran, para las que me la prefieran, guayar si que no intentieran, métele con ganas hasta que saques para afuera las piedras ponte la tuya. Tengo pa' matarnos como bulla de misión, como perros en patrulla. Hoy salgo a buscarte a tu casa, no me huyas, que te quiero dar hasta que la noche concluya. tuya. esto pa' matarnos como bulla de misión, como perros en patrulla. Hoy salgo a buscarte a tu casa, no me huyas, que te quiero dar hasta que la noche concluya.